耶伊。 Eu vou pro baile do favela E quando chega lá nós vai tacar em todas elas Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica no chefe Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica no chefe Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica no chefe Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica no chefe Ela quer colar com nós porque nós é o torro Que ela senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica no chefe Senta e quica, vai Senta e quica e quica no chefe. De novo, ah, ah, ah, Uh, ah, ah, ah, Vai! Vem que, vem que, vem que quicando, ah, ah, vem sentando, ah, ah, vem que quicando, ah, ah, vai! Vem que, vem que, vem, vem, vem que quicando, ah, ah. de novo. pai, pai. E aí? Eu vou pro baile do favela E quando chega lá nós vai tacar em todas elas Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica do chefe Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica do chefe Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica do chefe Senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica do chefe Ela quer colar com nós porque nós é o torro Que ela senta e quica e quica e quica e quica e quica e quica do chefe Senta e quica, vai, senta e quica e quica no chefe. De novo. Ah, ah, ah, Vai! Ah, ah, ah, Vai! Vem, que vem, que vem, que quicando. Ah, ah, Vem sentando. Ah, ah, Vem que quicando. Ah, ah, Vai! Vem, que vem, vem, vem, vem, que quicando. Ah, ah, Vem sentando. Ah, ah, Vem, que vem, vem, vem, vem, que vem que de novo. Vai! Esse é o Brasil detona funk, porra. Vai! Porra, funk, porra. Quica no pai, senta no pai. Kika no pai, senta no pai. Oi, quica no pai, senta no pai, Kika no pai, vai porra! Oi, quica no pai, senta no pai, Kika no pai, vai porra! A piranha do Pacurião gosta de fazer os guia.